Die Israëlieten het trouweloos gehandel met die banoffer wat aan die Heere behoort het. Akan sien van Karmi, sien van Sabdi, sien van Serach uit die Jedastam, het van die goed wat aan die Heere gewaai was, gevat en daardier het die toeren van die Heere teen die Israëlieten ontvlam. Joshua het van Heere goe af manne gestuur na hy toe, na by Bid-Oven, van Bid-El, en vir hulle gesê, gaan verken die land. Die manne is te weg en het hy verken. Toe hulle by Joshua terugkom, sê hulle vir hom, dit is niet nodig dat al die manskappe gaan nie. So 2 of 3000 man kan gaan en aie neem. Die manskappe hoef hulle nie allemaal daar te gaan moeg maak nie. Daar is min mense in aie. Daar het toe omtrent 3000 man daarin opgetrek, maar hulle moes op die vlug slaan vir die mensen van aie, en die het omtrent 36 van hulle doodgemaak. Die mensen van Ai het van die stadspoort af op hulle hake gebreid tot bij die klipskere en hulle daar teen die afdraand doodgemaak. Die volkse moed is gebreek, en Joshua het sy kleren geskeer en tot die aand toe met zijn gezicht in die grond geleef voor die ark van die Heere, hy en die leiers van Israël. Hulle het stof op hulle koppe gegooi, daarna het Joshua gesê, Ach, Heere, waarom het die eindelijk jullie volk oor die Jordaan gebring? om ons in die mag van die Amorite oor te gee dat hulle ons kan uitree. Het ons toch maar liever oor kan die Jordaan geblei. Heere, wat moet ek sê nou dat Israël vir sy vijanden moes vlug? Die Kanaanite en al die inwoners van die land zal daarvan hoor en ons omsingel in alle gedachten is aan ons uit die land uitree. Wat zal het dan doen om die grootheid van die naam te verzekeren? Toe sê die Heere vir Oosia, staan op, hoekom leer je met jou gezicht in die grond? Israël het gezondig in mijn verbond wat ik hulle opgeleid, het, verbreek. Hulle het van die goed wat aan mij gewaai is, gevat, hulle het gesteel, hulle het gelieg en van die goed bij hulle sin gezet. Daarom kan die Israëlieten niet teen hulle vijande staande bly nie, hulle vlug vir hulle vijande omdat hulle nou self mense geword het wat vernietig moet word. As jylle nie al die gewaaide goed tussen jylle verwijder nie, sal ek nie meer bij jylle bly nie. Staan op, reinig die volk, sê vir hulle, reinig jylle vermoorde, van so sê die Heere die God van Israël, daar is gewaarde goed tussen jylle, Israël. Jylle kan niet teen jylle vijande staande bly as jylle nie die gewaarde goed tussen jylle verwijder nie. Kom morgen nader volgens jylle stamme, die stam wat deel die Heere aangewys word, moet volgens families nader kom, die familie wat deel die Heere aangewys word, moet volgens gesinne nader kom, en die gezin wat deel die Heere aangewys word, moet man voor man nader kom. Die man dat gevang wordt met die gewijde goed, moet verbrand worden, hij en al zijn mensen, want hij het die verbond van die Heere verbreek en een roekeloose sonde in Israël begaan. Joshua het die morgen vroeg opgestaan in Israël volgens stammen laat nader kom. Die stam Jeda is aangewijs. Toen hij die families uit Jeda laat nader kom, is die Serach familie aangewijs, en toe hy die serig familie man vir man laat nader kom, is Sapti aangewees. Toe hy die gezin van Sapti man vir man laat nader kom, is Akan sien van Karmi, sien van Sapti, sien van Serag uit die Hidastam aangewees. Joshua het vir Akan gesê, my sien, geet toch aan die Heere die God van Israël die eer wat om toekom en doen beleiden is voor hom. Sê maar wat jy gedoen het, moet dit niet voor mij wegsteek nie. Toe sê Akan vir Oosia, dit is waar. Ik het gesondig in die Heere die God van Israël. Wat ik gedoen het, is dit, ik het onder die beide prachtige kleren uit Sinaar gezien en ook so wat 2 kilogram zilver en een staaf goud van meer als een halve kilogram. Ik wou dit baie graag hee en ik het dit gevat. Dit is in die grond in mijn tent begraven. Die zilver is heel onder. Joshua het mensen gestuurd en hulle het na die tent toegehaardloop en daar kry hulle toe die goed in Akkanse tent, die silver onder. Hulle het die goed uitgehaal en na Joshua en al die Israëlieten toegebring. Toe hulle dit daar voor die Heere uitskut, vat Joshua en die hele Israël saam met hom vir Akkans sien van Serach en bring hom na die akkoloogte toe, en ook die silver, die kleren en die stofgoud, Akkanse seens en dochters, sy beeste, sy donkies, sy klein vee, sy tent, alles wat aan hom beloord. Joshua het gesê, Jy het die dood oor ons gebring, vandag breng die Heere die dood oor jou. Die hele Israël het toe vir Akan met klippe doodgegooi en om in zijn mensen en zijn besittings verbrand en met klippe toegegooi. Hulle het een groot hoop klippe boel oorgepak. Dit is vandaag nog daar. Daarna het die Heere sy toeren bedaar. Hulle noem die plek tot vandaag toe die akkoloogte.